Входи Омелько босий. Де коні? Азіят. Украли. Вкрали. І чоботи, і кобеняк украли. Як же в тебе голови не вкрали? Бо нікому не потрібна, в кожного є своя, хоч поганенька. Що мені тепер з тобою робить? А? Що? Бодай ти галушки не проковтнув, щоб ти вареником подавився. Кажи шкуру з тебе здерти. Розказуй, Анахтема, як було діло. Та так було діло, що як приїхали ми з паничем, зараз понаходило тих судейських видимо невидимо. Послали за горілкою, панич достали сало, курей і прийнялися трощить та пить, а далі спасибі їм і мене почастували. А чарка така, що і собака не перескочить. Я довго не хотів випити повної, а таки випив випив і закусив салом. У мене з дому було своє сало і хліб. Мерщій розказуй, ти з мене печінки витягнеш. Не перебаранчайте, пане, бо ж ви мене зіб'єте з пантелику. Я тебе з ніг зіб'ю і шерсть на тобі вискупу. О, я й забув, що казав. Говори, говори, бісова патяка, буду мовчать. Говори. Випив, ем, закусив сало. Ну. У мене з дому було своє сало і хліб. Чув, чув. Напоїв коней і хотів спать лягать, а тут спасибі їм ще піднесли. Потім третій раз почастували, і вже не скажу вам, чи частували ще й четвертий раз, чи ні, бо не пам'ятаю, як і заснув. Вранці до схід сонця прокинувся. Не можу голови підвести, почав пригадувати. Де я? Не пригадаю, глянув набік чиїсь босі ноги на полу драбку. Що воно за твар, думаю, собі втислася до мене на повозку, чи не горпина? А далі думаю, коли є ноги, то повинна бути і голова, а голови не видко, тільки моя та й своєї голови не бачу, а чую, що на в'язах щось таке важке теліпається, мов хто начепив клунок з піском. Помалу, помалу підвів я голову, дивлюсь, нікого нема, кругом чужа оселя. Боже мій, тут зразу голова моя зробилася легка, як вівсяна полова, і я догадався, де я і що зо мною було. Схопився сюди, туди. Нема ні коней, ні чобіт, ні кобеняка. Сів я та й заплакав.